يلا يلا رماله حره <laughs> Ongi etorria kurtso honetako ortuondo irratiaren azken irratzaioa. Hau, azken saioa izango dela ospatzen baldin bazabiz, berritzar bat dekogu zuretako. Urren urtean, askoz ere bortitzago eta ozenago egingo dugu topo. Bueno, orengoan, botako dugun berritzarra benetakoa da, beraz jarriko gara, eta gure amorrua askatuko dugu. Orduan hasteko Palestinaren egoeraz mintzatuko gara. Ba, bai, ba, Palestinaan gertatzen ari ba hori, asko tristetzen gaitu ze komunikazio bideo ofizialetatik orasi dire esaten, ba Israel dabilela jamasen helburua bombardeatzen, eta elburu militarrak bakarri bombardeatzen, eta bueno, ba, ikusten dugu zen irudiak, ba, ez dire hori, ez, hori ikusten dugu zumeak hilde, andrak negarrez, beste batzuk hilde, zibilek ba, hori sufritan deurie, etxe pilo bat hor e, apurtute, jenteak bere geuse guztiek altxean deuz, eta ba, honik badire elburu militarrak ba, hemen baten bat estabil e, ge, egiek esaten, ez? Hor da biz hainbesti hilako palestinan aldetik, gero esaten deurie jamasek e, misil betxu botaten deuzela Israelen kontra, baina bueno, azkenean hiru hildako izin dire bakarrik eh, juduek eta ba, ez dakite hundaka dire ja Palestina da, gaiz. Ha, filma, melinda, melinda, Atentado de bandera, de bandera falsa, galdera ikurra. Bai, eta bueno, hor da hori zen, hainbeste gezur esaten, ba, Israel, e, palestinak egiten deusela, ez deusela kumplitan ba, normak edo ipini eurek ipinitako arauak, ba, bortzatzen da bizela, eta bueno, hor da biz, palestinarrak euren eskubideak defendatzen alde horien moduen, eta gainera esaten dotxe terrorismoa dala, ez? Gainera Israeletekon politika espansiua edo, ba, hor dauz ingurukoen e, errekurtso natural guztiek lapurtketan, oso ondo armauta dauz, ba, besteak ez, eta hor da, ba, danak arma zapaltzen ez, eta hor dau kriston impunitate internazionala, ez da kapaz ez ebes esateko, eta hor txera bi. Jala, ramala, jala, jala, jala, ramala, ramala. Eta, hori dago, ez petu batuak, ez diola lan ez ez ari azkenean bere interesak ere, ba, obesten edo lortzen dituelako, ez? Eh? Beraz, ba, guamari, mesu ba, bera be, e, eh, gauen edo gertadera honen e, eh, erantzulea gala. Bai, ez nortu irratitik esan nahi dugu, ba, nahiko dala ja, e, palestinan gertatzen ari danagaz, stop in progresia internazionalari, eta gora jihad, eta ala handia da. Eta bueno, bestalde, ba, gure azken saio oneri, e, eh, ba, gara gure azken saio honetan, geur badeko guzor atal asko eta luzetsu izingo da gure azken saio hau, nahiko berezitsu izingo da, badeko guz hor betiko atal batzuk, eta geurkoan ba, badeko gu kolaborazio berezi bat, Ibon Salvador, el tuto, dator gau, Arratxaleon. dantzari, eskultore, idazle, lokutore, malabarista, eta abal, artista galdako starra, hemen gurekin, eta ba, gaurko saionetako parte batean hartuko da ba, kolaborazio moduen. Eta, bueno, ba, beste batik, barrura gure saioarekin! Iepai! Iepai! <laughs> grafikoa. Bueno, gaur paper bakoen kontsulatua izan nahi dugu. Horretarako, ongi izate suposatu honetan, eta honetarako, ematen diren amaika topiko xenofobo aipatutu, aipatuko ditugu. Adibidez? Lehenengo topikoa. Etorkinen semea labek eskola maila jeisten dute eta getoak sortzen dituzte. Bueno, topiko ni erantzutea erresa da, ez? Eskolatara joatea besterik ez dago. Eh, errealitatea da, eskolen, orokorrean, publiko eta privatuen euneko larogeta marrak, baino gehiago, e, etorkinen kopurua euneko goitik bera duela. Beraz, e, ez dakit... E, ba, gitxe dira. Bai, ez dira... Bai, ez dira... Ba, ez dira... Bai, ez dira... Ez dira... Ez dira... Ez dira... Ez dela Ez Ez Masa handi horretan ez dira... zelan influiko horregaz, ez? Hori da... Sementia! Bigarren, bigarren topikoa. Ez dute gure identitate kulturalean integratu nahi. Hori guzura da. Nik uste dut hori dela, alde batetik aldetu beharko geniokelako gure burua kultura da. Kerarik ez da, orduen... Beste gezur borobila! Bosgarren topikoa. Etorkinek espazio publikoak okupatzen dituzte, eta hauei erabilpen txarra edo gehiagizkoa ematen diete. <laughs> Irian ez da inor sarkin kontsideratu behar, izan ere dena baikara sarkinak. Etorkinak dena gara, etorkinen seme edo biloba, noizbait dena kanpotik etorrek ziren. Manuel Delgado. Beste ekezur, borobia! Zai garen topikoa! Ah? etorkinek ez dituzte arauak errespetatzen. <laughs> arauak errespetatu, eta, eta guk errespetetan dugu, eta partzen nasek eta honik errespetetan deuri ez. Ba, normak errespetatu, nok ez dugu mi etxiz da bat kalean. Hori normak errespetetan dugu, gun norberok berbaiten gabizen hori normak errespetatzen dugu. Eh? Pasa pasak hemen, be, eskulan merkea behar danean, ba, danak balio deurie, eta arrastiko zeiretan gure dugunean gure osiorako denbora euki, ba, danak dau sobran. Beraz, beste GESUR esperikoa! Zazpigarren eh, topikoa. Etorkinak laguntza ofizialen bitartez bizi dira. Ja, bueno, eh, Etorkinak eh, laguntza ofizial eta esbiziko baziren, ba, estatuan adibidez, e, laguntza ofizia, laguntza sozial honenak dituzten lekuetan, hane ziren etorkin gehau. Eta hori gezurra da. Etorkinak ikusi alda, doazela, euren bizitza aurrera ateratzeko, e, baldintzarik honenak dauzen lekuetara. Beraz? Beste gezur ezberikoa! Sortxigarren topikoa. Etorkinei babes ofizialeko etxe bizitza gehiago ematen zaizkie, eurak dute lehentasuna. Bueno, beste gezur bat, e, uste dut, etorkinei asko kostatzen zaiela beraien etxe bizitza lortzea eta gehiago e, bide ofizialetatik beraien etxe bizitza e, eh, jasotzea. Gainera, daukagun obsesio hori e, e, etorkinen laguntzekin, etorkinei, ematen zaienarekin eta guri ez normalean izaten da beraiek gogo handiarekin datozerako hemen geratzera eta gu hemen egoten gara askotan itxaroten nok emango digun laguntza bat askotan eskatu eh, eskatu gabe gero ikusten dugu beste batek lortzen duela eta hor enparanoiatu egiten gara, ez? Eta enparanoiatzeko zer da honena? Ba, enparanoiatu zaitez, haulen dagoenarekin, etorkinarekin. Orduan, ni ez nago ados etorkinei babes ofizialeko etxe bizitza gehiago ematen zaizkiela esaten dugunean. Horretik hau da... normala ez ados egotea, ze hau da... Beste eh, bederatzi garen topikoa. Etorkinek larialdi zerbitzuak mukurutzen dituzte eta gehiagizko erabilpena ematen diote osasun publikoari. Bueno, hau eh, ez da egie, ze etorkinek bere, beraien osasun publiko dako eskubidea gutxiago erabiltzen dute. Bertoko hau baino, oza, ondo dago erabiltzea eskuntza publiko osakidetza eta azkenean deko zen zerbitzuak ez, baina azkenean datuen arabera, etorkinek asko zere gutxiago erabiltzen dute bertoko biztaleria baino, zerbitzuek. Eta beraz, beste bukatzen, eta botako dugu amargarren topikoa, e, etorkinak matxistak dira, eta genero indarkeria areagotzen dute. Bueno, danok esatan dugu macho iberikoaren figura, ez? Asi que, etorkinak, etorkinak, ze izan ere, por ejemplo, eso se desateko, 2000 garren urtean, emakumeak hil zituzten arazo txaileek nazionaltate hau zuten berro eta bot, bost, Espainia. Zazpi, Europar batasunekoak. Amar, Latinoamerikarrak, bederatzi, Magrebekoak, bi, Sahara Segoaldeko Afrikakoak, eta bat, Asiakoak. Porzentaiak klaru dauz, ezta? Da orduen... Beste gezur esferikoa! Eta bueno, ba, dudia azken gezur esferikoa, izan dela, amartopiko, Eh, On egon eh, Lui eta ez amaika. lui en duien emetan, ils ont partagé le monde. est emetan, duien rien est emetan. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Plus rien ne métal plus rien ne métal plus rien ne Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, lui rien ne m'étonne, lui rien ne m'étonne, lui rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. et mossi c'est tout va dans le Ghana. Une partie de l'Ampi Soussou tout va dans l'Ampi Mandin. Une partie de l'Ampi Mandin tout va chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser partager le monde. Lui, Rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. Salvador. Estoy sentado en una silla con el codo apoyado en una mesa en el Gasteche ortuondo creo, en Galácano ahora. Creo porque no sé bien si estoy aquí. Eh, hay un chorizo en la mesa que ha traído un chico que se llama John, que tiene unas gafas de montura negra, que podían ser unas ray pero creo que no tiene esa calidad. Eh, está mi cartera en la que hay 15 euros, una tarjeta de la Caixa a nombre de mi madre, porque yo no tengo tarjeta propia, una lata de San Miguel abierta, está otro chico que se llama Ander, que no voy a decir su apellido porque le conoceríais, está de pies pensativo, y hay otro hombre con un pectoral amplio en el que se dibujan Son Goku, Son Gohan y Son Goten hay otro chico con camiseta verde donde dice Rebels Republic of Cork. Y por aquí había un paquete de tabaco Chester que decía las autoridades sanitarias advierten que fumar mata. Como vengo aquí un poco de visitante, he pensado que necesitaba hacer un recorrido, un trayecto para entender qué es esto de la radio. Por lo que he abierto un diccionario que había en la sala de la radio de Gasteche y he buscado la palabra radio. Pero antes de llegar a la palabra radio, en un diccionario hay otras palabras. Entonces voy a hacer un camino hasta llegar a la palabra radio para ver qué hay antes de la radio y un camino a partir de la palabra radio para ver lo que hay después. Si me acompañáis, siempre que leo algo, me gusta leerlo despacio para que nos dé tiempo a entender las palabras para que entre una palabra y otra haya tiempo para escuchar lo que dicen. Entonces empiezo el camino y os invito, queridos oyentes de Galácano, de España, de Israel, de Ghana, de Argentina y del mundo, a que acompañéis el camino. Empiezo por y continúo. Racional Racionalidad, racionalismo. Racionalizar, racionar, racismo, racista. Racha, tener una racha. Rachear, rada, radar. Radiactividad, radiador, radial, radiante, radiante, radiante, energía, radiar, radicado, da, radicada, y radical, radicalismo, radicalizar, hacer que alguien adopte una actitud radical. Radicando. Radicar. Radicícola. Radicoso. Sa. Radicosa. Radícula. Embrión. Radiestesia. Radífero. ya Radio. Radio radio, segmento rectilíneo comprendido entre el centro de un círculo o esfera y cualquier punto de la circunferencia del círculo o de la superficie de la esfera. Radio, radio. Radio, radia errante que anda vagando, radioaficionado, da, radioaficionada, radioaudición, radiobiología, radiocanal, radiocasete, radiocomunicación, radiocontrol, radiocrónica, radiodiagnóstico, radiodifusión. Radiodifusión, ahora. Radiodirigir, radioelectricidad, radioenlace, radiografiar, radiograma, radiogría, radioisótopo, radiolario, radiología, radiotécnica, radiotelémetro, radiotelémetro, radiotelescopio, radioterapia, radiotransmisor, Radiovector, radioyente, persona que oye lo que se transmite por la radiotelefonía. Radioumterapia, terapia dradon, drádula, draer, ráfaga movimiento violento del aire, pralte, de poca duración, también Dracha, Drafia, DRAFLESIACEA, Dragú, guiso de carne, Draicilla, Draído, da, traída, Draigón, diente. second and the tuning in on you. bariku aspergarrize. Ez dago eze behikiko la. Nola nabaritzen da, ez duzula, hortu ondo irratia entzuten. Eta orain, agenda! Bueno, ikusita, ba, dena batak dozu, dozue, gaztetxe, eragile eta pertsona guztien indarrak azkenean dudan gutxitu egiten direzera, ez, ekintzak eta sortzeko. Orduen, erabaki dugu gaurko agenda bideratzea Bizkaiko jaietara edo, ez? Vale, ba, lengos de eh Arrigorreako jaiak ustelak 25 arte izango dutela. Eh bigarrenez eh ustelak 31an, Xabi Ignacio eguna ba gorbeien nengo dan eh, betiko, betiko jarana. E, eh, Agustuek bi, eh, larrabetzuko gaztegune, brutal egiten da Gaztegune bai, somos más pures y estamos todos ahí, ahí txal, con canas no, Gaztea bera eh? Bueno, gero, alegortako jaiek, e, eh, ustaiako geta amaretik, Agustu, Agustu bira arte Lemoako jaiak, ustairako hogeta marretik abuztu irur arte Algortako portu zarreko jaiek abuztuen amabitik abuztuko amazeir arte Mañariako jaiak abuztuko amairutik abuztuko amazeir arte e, Eta azkenean, e, Marijaia mari jaia bilboko azten guzian abuztuko amazeitik abuztuko hogeta laur arte Eta gainera, badago esateko hemen eh, gaztetzeko bertoko taldea, antzerki taldea, kalerki antzerki taldeak ba, azkenan, eh, abuztuen emeretzean, e, eh, Bilboko gaztegunean, Baskalostean egingo duela bere zaua e, eh, marsadak zaua, eta bueno, han izango, izango ditugu, galdako gaztetxeko batzu, eta kaskagorri nizingo da e, kintza hau, e, <laughs> e, Eta bueno, beraz, badeko zuen hainbat eta hainbat leku zuen gibelak eta zuen gorputza zuntziteko, beraz, hori, animo eta jota po. Ordizin e, zapatu honetan gaztetxean Pablo Hasel eta Potato. Oh! Oh! Bertan izan dugara! Berano! Bea, ondo pasa, Eta, eta maiz pasa. Egoit! Egoit! Egoit! Ondo pasa, pasatu gabe! Ladies and gentlemen, Azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Google, ni zuen txule zure alboan da zure aurrean dauena. Azken batean dano gara urteko retrakak. Proba empirikoa ikeko, eh, individua uno, zu zerratizan retraka. Ba, ni nahi retraka, porque deko zapatillas eh, ginda por tailandeses de 10 años, cote ropa de petróleo de la guerra, eh, eta ordaintzen los, los recibos de Iberdrola, que son los hijos de puta que matan peña por ahí, eta gainera ere eh, pago mis impuestos a este gobierno que comercializa con armas con... O claro de cosas gratis, retraca. Vale, eh, individuo 2... Ni retraca naiz, se naiz eta FIFA Fútbol Internacional agencia etcétera que honek zer eragiten da un una entidad no lucrativa a va negocios y quiña que egiten a base de mercancía como jugadores de fútbol, a base de ir a países y obligarles a, mejorar infraestructuras que no van a usar en la puta vida, Eta, bueno, dano use negocio en vez de sponsor eta zenbet hoy tan dan fútbol... pero a pesar de eso me he visto todos los partidos del Mundial! ¡Sí, venido a emborracharnos el resultado de todo el tema. Hemos venido a emborracharnos el resultado de todo el tema. A ver, individuo tres, serpens eta osus. A ver, individuo tres, serpens eta osus. Zer ati zara arretraka? A ver, ira arretraka bat, porque pasetan dut urte guztie bueltaka estresa ute gehuzeik itereztak izera eta ezinik bere baietan, etxean porrak, eta gure urrotera baietan pentsatzen dut urte guztie egin behar nagoela, pasetan dut oporraldi guztie, sofan botata, aspertute, no se que, no se cuantos, que si pelikula, ie guztie, ¿no? Hora tina berdaka. Berdaka. Ese paja bat, ese beste bat. Vale, vale. a ver, individuo 4. Da beste, bai. Individuo 4, aurrera, bai. Osa, etin nas getraka bat. Bai. sea, ni pentsetot, ie egunero nazela getraka bat. sea, ni pentsetot egunero nazela getraka bat paretan nazenean pertsonari begire ni pertsona gure bazelako maitatu. Baina ezin dut. Orduan hor, momentu oro sentituten az letraka bat, urtetan azkalera nire bihotz guztiegaz zabalik hor jartzen azten az pertsona eta hori ez jatak guztetan, beste abez, beste abez eta beste abez, horreak dituzetan. Ja, oso, no? Interesantea. A ber, individuo 5. Ba, nik uste dute eh, retraka zela, ze azkenean eh, boide, pues, ropa sin más, no me importa dena nada la cual, ¿eh? esta, pero ni gusto todo bertan ¿verdad? Eh, ya han de la un euro, digo, laura un euro, do. está aquí terno, está aquí cero, da, por la cosa. Vale, bai, me diré Joan Barri, que eh, me dico Roper al da, la cosa. Oye, moda, Vale. Hay una oferta, pero de la Eso Goretao. Super retraka. Tirando bien de forum, ¿está? Retraka naiz eta arro nago. Vale, bueno, ba, entzule maitie, hau izen da... Coca-Cola kantida, la puta vida del imperio. Hau da prueba empirikoa, zergatik garen retraka, ez da egite zeugo que eh, empatiz hau ingo dozuen eh, alango zer bategaz, baina ikusten dozue zelango retraka garen esan.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 No condenáis ni uno solo de los gobiernos de exterminio con los que ha colaborado el Reino de España. No condenáis a la Coca-Cola o a Iberdrola que amenaza y mata sindicalistas en Guatemala y en Colombia. No condenáis al FMI ni a la OMC que abanderan una globalización que mata de hambre año tras año a miles de personas. No condenáis el exterminio palestino, ni condenáis el terrorismo de Estado que tortura, que asesina y que vulnera derechos fundamentales de forma sistemática. Sois demócratas, sois miserables, sois mercenarios. No queremos demócratas, no queremos estados democráticos con legales e ilegales no queremos la ley del más fuerte, pues no olvidéis que fueron los, los roedores los que sobrevivieron al meteorito. Quien tenga alguna duda, si el ser humano es avaricioso por naturaleza, que salga a la calle, que pregunte cuántas personas realizan actos de solidaridad sin ningún beneficio económico con las personas que sí lo hacen. Podrá comprobar que el primer grupo supera con creces el segundo. Sumaros a él y abanderadlo. Solo cuando este primer grupo tome el control, existirá una justicia universal. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar. me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo y si se derrumba yo lo reconstruyo. Tampoco me pestañeo cuando te miro para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono pero nunca olvido. Oye, vamos ondo irratiko edukina erabilpen librekoa da, irratia eskea garen einean.